hastizkenoz esperientzia bat. Eta egunkoan ikusiko dugu zentako gaiza hun bat egiten dugulaik gui esker den eta gaiza txar bat egiten dugulaik besten gatik den ongi nahi bitartia ekin, edo frantzese erraiten bezala, bie de komplezanz haikin. Horrek espikatzen daiku nurbanakoak zerbait kausitzen dilaik be esfortzu pertsonala du kausa bezala ezarten barneko kausa bat ordin. Eta hemporotak eh, arduraik ez dian kausen gatik edo kanpoko kausa baten gatik ordin. Eta hoi egiten dugu gu ebu irudi baikor baten begiatzeko. Hau egoera hanitxenetan agitzen da usutan gu eporot rot txerkatzen ditugu aitzakiak. Adibidez umaiten emaiteko, nota hun bat ukendut untsa lantu behitut. Edo nota, nota txar bat ukendut azterketa izigarri gogorra behita eta abudela jakasiliak ez behina imaite. Edo beste naz gida baimena ukendut untsa gidatzen behinin. Edo beste naz gida baimena ez dutuken aztertzaileak kota suma iterespetatu behar behitutu eta gaiz gaizki joi behiniz. Edo e, biskotxau huna da sukaltai huna behiniz, edo bestenaz biskotxau huts egindut ene labia askarreg izan behita. Konzeptia, kumprenitu barin baduzie, guai, hau frogatzen dian esperientzia aip, sumait aipa ditzagun. Lehena, mira bedeatzue hunta hiuntan hogeita lau ekua da Johnson, Feigenbaum eta Baby ikerlaiak jamanik. Ikerketa entako jakasle sumait deitzen dutie eta galteiten deie haritmetia konzeptu sumaiten espikatzia hen ikasler. Hunen ondotik ikaslek azterketa bat igan behar die prefosta emaitzak desberdinak dira ikasle sumait azterketa untsa igaiten die eta beste sumaitek gaizki egiten die. Hunen ondotik galte egiten zaio jakasle bakotsai ebaluatzia zentako ikasle sumaitek gaizki egin dien. Arra atzamanen da ez aski esfortzuik egin, ez die untsa behatu, gogoz kuntre egin behitie azterketa eta beste. Aldiz galti, tenzai elaik, zentako ikasle sumite kausitu dien eh, arabo, eh, dien arabo sietan atzamanen da ikasle hunak behitia eta hen jakintza untsa iganasi jakin behitie. Preforsta ikasleak galtegitez kontrako harrapostiak atzamaiten dia. Kausitu didienek diote untsa lantu behitie gaia eta jakintxiak behitia, hei esker, eta hutsegin dienek espikatzen die jakasle txarra behitzen e, kausitu. Beste esperientzia bat jaman die Bernstein, Stefan eta Davis ikerlaiak mila an hiuntan hoita himetzian ikasle sumaitekin aldihuntan semestro oso batetan. Urte hatxarin galte hiten zaie ikasler estimatziak ausituko die urteak ausituko dielaen ehunekua portzentaia edo sumateko xantza badien. Oek heltuko diela diote, oeken buia gain estimatzen die. Urtin zehar zumaitek hena ambizioniak apaltuko dutie e ikustez, eta urre, urtia urentu eta ikasle zumaitek porrot eginen die urtia, normal den bezala. Psikologu akordin galte egiten deie bakotxa izentako lortu edo, uh, edo huts egin dien Urtia. Pentsatzen halduzien bezala, eh, porrot egin dienek, diote estresagatik dela, ikasle bizitzagatik, arlo sobea baziela ikasteko, eta prefosta eh, urtia kausitu dienek, eranen die, seiu gizan behitia, eh, kurtso ota agertu behitia, lantu behitie, bref, barneko kausak. Hala, ze ikusi dugun egun kuak, kausitziak aiza gu iesker uste dugu, eta porotak eh, badutugu laik aldiz ranen dugu ez dela gu aitzakiak txerkatuko dutugu. Odin hoai, zuen lagunak iranen deizelaik, ue, eh, mena bon, hor aitzaki bat txerkatzen du. Ihar desena halko duzie, bai, bena ongi nahi bitarteko agatik, edo bie de komplezantza ingatik da, ez dut konsienteki egiten. Hostizkenos esperientzia bat